смотри еще Признаний без толку, что он заклеит не все Дуга как бантик, ему не по карману Лучше богатство, романтика, хулигана Бьют, бьют, бьют, бьют, куричок как пуля Бьют, бьют, бьют, бьют, тебе мимо пуля Денежку увидела Никто платина видела Ай-яй-яй, игра, она игра Болит сердце Ведь мы так всегда не вместе Ты утро белое, что тебя королеву Но там не было, видели бы эту стерву Чтобы в клеточку Но ты же малолеточка А том, какая ты красивая, не в инстаграме Я бы сыграл, я бы сыграл тебе на гитаре Кружит голову бесконечный аромат Какая ты красивая мне в инстаграме Я бы сыграл, я бы сыграл тебе на гитаре Кружит голову твой бесконечный аромат Нету повода встретить тебя было А твоя мама, а твоя мама говорила Твоя мама говорит, парень твой бандит Летишь мотор, забудешь его словно сон А он тебя ждет, пьяный под твоим окном Вечер тусклый, грустный погоняет Случайно девочка вас нас мечтает Не говорила ты, а твой капитан Но до сих пор ждем, ты тут До последнего лучика света Так будет, пока ты выйдешь креста. Девочка, выйдешь, он тебе принес цветок Девочка, выйдешь, скажи тебе пару слов Мама ничего не знала быстро выбирала Ничего не мало Какая ты красивая не в инстаграме Я бы сыграл, я бы сыграл тебя на гитаре Кружит полу бесконечный аромат Поводу встретить тебя первый раз Какая ты красивая не в инстаграме Я бы сыграл, я бы сыграл тебя на гитаре Кружит полу бесконечный аромат